ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.